บุ๊กทูห้าสิบสี่ пятьдесят четыре, пятьдесят четыре, ซื้อของ покупки, покупки. ดิฉันต้องการซื้อของขวัญ я хотел бы купить подарок, Я хотела бы купить подарок, แต่เอาที่ไม่แพงมาก но ничего очень дорогого, но ничего очень дорогого. อาจจะเป็นกระเป๋าถือ может быть сумочку, Может быть, сумочку? คุณอยากได้สีอะไร какой цвет вы хотите, Какой цвет вы хотите? สีดำ สีน้ำตาล หรือสีขาว черный, коричневый или белый, Черный, коричневый или белый? ใบใหญ่หรือใบเล็ก большую или маленькую, Большую или маленькую? ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ можно посмотреть эту, Можно посмотреть эту? ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะ она кожаная, Она кожаная หรือว่าทำจากพลาสติก или она из искусственных материалов, или она из искусственных материалов? ทำจากหนังแน่นอนค่ะ конечно кожаная, Конечно, кожаная. ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ это особенно хорошее качество. Это особенно хорошее качество. และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะคะ И сумка действительно очень дешевая. И сумка действительно очень дешевая. ดิฉันชอบค่ะ Она мне нравится. Она мне нравится. ดิฉันเอาค่ะ Я ее возьму. Я ее возьму. ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะ ถ้าต้องการ Смогу я ее, если нужно, поменять. Смогу я ее, если нужно, поменять? ได้แน่นอนค่ะ Само собой разумеется. Само собой разумеется. เราจะห่อของขวัญให้คุณ Мы упакуем ее как подарок. Мы упакуем ее как подарок. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ Касса вон там. Касса вон там.